spin, spin Irish tin. Ich sing, ich sing, ich sing Irish Lied. Ich bin ein Geist vom Himmel gesandt, muss diese neue Religion Werk der Menschheit sein. Bist du wie mein Brethren, haste we to the field. Change, Father, was you 다음 달은 의상을 갈아입기 위하여 막가는 위하여 늙기도 합니다. Hi, this is Buddy Holly from the Crickets, and I are really happy to be coming your way on the Winter Dance Party. We certainly hope to see all our old friends and be making some new ones too. Also, I hope you like my latest choral release, Heartbeat. See you soon. काटी पे घोड़ा घोड़े की धूम पे चमारा हथौड़ा दौड़ा दौड़ा घोड़ा दुम दबा घोड़ा दौड़ा